amatohoza ngo akaba aza yatanguye ababa mu makaritsiye amwe amwe yo mu gisagara cya gitega cyo kimwe n'abayobozi b'amashuri afite uburaro muri ayo makaritsiye basaba ishyirahamwe regidezo kubaronsa amazi kuko ngo haheze ikiringo cy'indwi zitatu atanima rihakorotse bagafite amakenga y'indwara ziturutse ku isuku rike abo bantu bari ku ipikipiki uwitwara abakenyezi babiri n'umwana yari mu mugongo bagonzwe n'imodoka yo mu bwoko bwa beni nk'uko abari begereye ahabereye iryo sanganya babimenyesha abo bose ngo bakaba baciye bitaba imana ubwo nyene bivuga kandi ko iyo pikipiki yariko iriruka cyane umuntu umwe azwi ku izina rya inosa sabushimike yarishwe acumiswe imbugita mu gikaraza ku mutumba zone gisenyi komine busoni intara ya kirundo mu bucaguca bwo kuri uyu uwa gatandatu nk'igihe umunani amakuru dukesha igipolisi avuga ko uwo yaraye yishwe yari afise imyaka mirongo ibiri n'itandatu akaba yacumiswe n'abantu bataramenyekana abantu bane bakaba bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza nk'uko Pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi abandanya abivuga nayo abantu bane baraye bakomeretse umwe muri bo akaba yarababaye cyane bitutse kuri grenade yaturitse mu gihe cyo kuri uwa gatanu ushira uwa gatandatu muri komine rusaka intara ya mwaro Mr wa komine rusaka akaba yamwesheje ko abakoze iryo bara bataramenyekana ariko akaba amatohoza amaze gutangura inkuru tubaza mugenzi wacu Laurent ndikuriyo akora mu ntara ya mwaro hari igihe cy'isaha zibiri z'ijoro rya keye wa gatanu rushyira gatandatu aho gerenade imwe yategwa n'umuntu ataramenyekana ku mugwa mukuru wa komine rusaka mu ntara ya mwaro iyo genade ngo ikaba yatewe hagati y'abantu bari hamwe imbere y'ibutike y'uwitwa bigirimana alex batazira usama nk'uko amakuru avaho mu rusaka bivuga ngo ubwo nyene haciye hakomereka uwitwa sindihebura serge asanzwe anyonga ikamyo yarimwe amakaziye y'inzoga yari ihagaze hafi yaho uyu akaba yakomeretse ku maguru cyo kimwe na habonimana jean claude na ntaho david umuntu wa kane yakomerekejwe n'iyo genade n'uwitwa bakundumuhari ferdinand umupolisi akorera muri iyo komine akaba yakomeretse yakomeretse mu ruhanga nk'uko amakuru avaho mu rusaka bivuga musane yakomeje rusaka bernardine nduwimana avuga ko abo bantu bane bose baciye bajyanwa kuvugwa ngo amatohoza ariko arakogwa kugira uwateye iyo gerenade amenyekane uyarongoye komine rusaka asaba abanyagihugu b'iyo komine kumbatira umutekano no kudoma urutoki ku nkozi z'ikibi babonye mwomenya ko hari haheze ukwezi kumwe hari iyindi gerenade itewe aho ku mugwa mukuru wa komine rusaka ariko ngo ntaco yari yononye abantu babiri bakaba bari mu minwe y'ubutungane kugira babazwe ibijyanye n'iyo dosiye imwaro rohandi kuri yo radio isanganiro katutodonzeho tugushimire Rolandi kuri yo kuri amakuru adutorokanije nayo ababa mu makartie mwamwe yo mu gisagara Gitega cyo kimwe n'abayobozi b'amashuri afise uburaro muri iyo quartier basaba ishirahamwe regidezo kubaronsa amazi aho ni mu gihe indwi zirenga zitatu atani amazi ritemba mu mazu yabo bakaba batinya kwandura indwara ziturutse ku isuku rike nayo urongoye regidezo ntara zo hagati no mu seruko akaba yema twemewe irica bivuze ko kuri uwa mbere inkuru tubaza mugenzi wacu atereka vabushi akorera mu ntara ayo makarito yo mu gisagara cya gitega amaze indwi zirenga zitatu atani majya amazi abonekayo niyoba ya mbere n'iya kabiri boga ya mbere n'iya kabiri wankana rukoba igice cya musinzira rutonde nyabututsi na songa hamwe no mu mashuri y'uburaro ari aho bamwe mu baba muri ayo makaritsiye bamenyesha ko igihe kiyaciye atamazi bafite ari kinini kandi ko batinya ko bazohava bandura indwara zifatiye ku isuku rike kubera iryo kena ry'amazi ubu bakaba bavoma ku birometero biri hagati ya bibiri na bitatu by'aho baba ku mabombo bariha amafaranga mirongo itanu ku ibido y'amaritiro mirongo ibiri nayo ubu yabavomera ku ikinga akarihwa hagati y'amafaranga amajana abiri na mirongo itanu n'amafaranga amajana atatu yamara hari umubyeyi wo muri karitsiye yoba yavuze ko kuri uwa gatanu yarishe amafaranga ibihumbi bine kugira aronke amazi na riga asanzwe afite abana bato baterezwa kumesurirwa impuzu umwanya wose hagati aho mu mashuri afite uburaro abanyeshuri ntibakironka umwanya wo kwiga baguma batemberana amabido barondera aho baronka amazi yo koga no kunywa hanyuma bakongera bakamesurira mu myonga itari hafi y'amashuri yabo ibyo nabyo uretse ko bibaruhisha bikaba bibateye n'ubwoba ko bazohava bahandurira indwara zivuye ku isuku rike abayobozi bamwe bamwe b'amashuri afite uburaro bavuga ko ababavomera amazi yo guteka babariha amafaranga amajana na mirongo itanu ku ibido bose bagasaba ishyirahamwe rezidezo kubarota amazi urongoye rezidezo mu ntara zo hagati n'ubuseruko akaba yavuze ko azogira icyo ashikirije mu nyuma arthur kavagushi gitega radiyo isanganiro urakoze kavuga kuri iyo nkuru wadutororokanije nayo makuru ajyanye n'indero intebe zirenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu nizo zibuze mu mashuri shingiro y'intara ya bubanza ibyo bigatuma abana batiga neza nk'uko bivugwa n'abayobozi b'indero muri iyo ntara ngo kandi ibirasi bitari bike n'abigisha nubwo hari habaye igikorwa cyo kubakwiragiza aho batari inkuru tubaza mugenzi wa supesi kayitasi akorera mu ntara ku ishuri shingiro y'irabiro muri zone muramba muri komine bubanza intebe cumi n'imwe iryo shuri rifise ngo ntibyoshoboka ko zicara ko abana barenga amajana atatu barangwa kuri iryo shuri nk'uko umwe mu babyeyi yabitumenyesheje ababyeyi n'abana rero ngo baciye biyungunganya barondera imbabari ni by'imbaho bisigara iyo bahejeje kubaza baciye babishinga mu birasi bisanzwe bidasize n'isima nibyo abana bicara ko ariko bikagorana ingene bafatikaye ngo bandike no ku yandi mashure atari make bifasha uko nyene aho usanga hari n'abana bikurira udutebe imuhira bakadutahana iyo ivyigwa biheze ubwo bukene bw'intebe rero bugatuma abana badashobora kwiga neza nk'uko bivugwa n'abayobozi b’amashuri mu buyobozi bw'indero ibubanza bamenyesha ko habura intebe zigera ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu n'amajana atanu na cumi na zitanu mu mashuri nshingiro kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu ngo bakaba barindiriye abagira neza bashobora kuzibafashisha harabuze kandi birasi n'abigisha sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya umugambwe ipededi gamibanga uhamagarira abanywanyi bawo guterera amatora y'umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri Kasim Abdul Aurongo arongoye uwo mugambwe akaba yabivugiye mu giganiro hamenyesha makuru mu guhimbaza imyaka 15 irangiye uwo mugambwe umaze ushinzwe kurikira Kasim Abdul umukuru w'umugambwe IPD Digamibanga ubuzima bwa muntu ubuzima bw'umuntu nikatihaba nitunga ridasuma kandi dashumbushwa ivyo ngira urabizi nta nahamwe bagura ubuzima mu ntuze mu mangazini naho hoja muri supermarché y'Iburaya nta ntushobora kugura ubuzima bw'umuntu nta n'igipande c'urutoke ugenda kugure ngo ni mu nterere arico gituma rero twibaza yuko uwo wese uwo wese uwo we wese abo mu w'umunyarwanda umunyamahanga aba uwo ari wese yiyumvira gusesa amaraso y'umuntu twiba tuvuga yuko ari icyaha akwiye hamwe n'ufatira nko ku munywanyi wacu yaheruka umuntu aheruka kuzimya abarwira leopold turashaka yuko inzego za leta zikora ibishoboka byose aho muntu akaboneka kandi ari muzima mu ntumbero rero yo kwitegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umugambwe pedes gamibanga warakengurutse ingingo ya leta y'u Burundi yo gushyiraho ikonti mu mabanki izofasha kugira ngo abenegihugu batanga intererano yabo kugira ngo aya matora agende neza twagomba rero dutera akamo abanywanyi bacu iyo bava bakagera ko bokwitaba akamo ako kamo na kare bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise ubutungane bw'uburundi bwarasubije mu kigega cya leta amafaranga y'amarundi arenga umuriyaridi miliyoni mirongo itanu yari yanyurujwe mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu ushyira w'ibihumbi na cumi n'indwi ibyo bikaba byashyikirijwe n'umukuru wa sentare ntayinyuzwa kuri uwa gatanu mu birori byo gutanguza umwaka mushasha w'ubutungane francois ndayiragije yamenyesheje ko abacamanza baranzwe n'ibiturire bahawe ibihano ntiyibagiye kuvuga ko urudandazwa rwa magendo rwatujije kurikira umukuru wa sentare ntayinyuzwe ukurwanya igiturire cyabaye umwitwarariko w'urwego rw'ubutungane abacamanza n'abanditsi b'imanza baragirijwe amanama menshi kuri icyo kibazo kandi abadohotse ku ibanga ryabo bakarangwa n'ibiturire barahanywe bihagije muri iyo ntumbero naho nyine twarasabye yuko amasentare yose asanzwe afise amadosiye yerekeye ubunyonyizi bugirwa mu mabanki y'igihugu yuko bose bashyikirizwa sentare igejwe kugwanya igiturire kugira ngo inguvu zijye hamwe dushobore gutuza icyo kiza twubwira ko ndetse twamenyesha yuko iyo sentare nyine muri uyu mwaka w'ubutungane dusozereye yashoboye gusubiza mu kigega cya leta amafaranga y'amarundi angana n'umuriyaridi miliyoni mirongo itanu na zitandatu ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu n'amafaranga amajana indwi na mirongo indwi n'abiri byongeye urwego rw'ubutungane rwarahagurukiye bimwe biboneka ashora ibidandazwa ku buryo butemewe n'amategeko abacamanza baronse akanya ko kwibukanya bihagije ingingo ya mirongo itandatu na rimwe yo mu gitabo cya mbere cy'amategeko mpanabyaha cy'u Burundi kandi urugero bayikurikiza rurahagije Nkuko tubisoma ku rubuga wa Faransa RFI abantu bibonekeje mu mabarabara ku mugwa mukuru w'igihugu ca Togorome no mu bisagara bimge bimge ku kerezo ya 21 na 22 Nyakanga basomba abibonekeje mu myiyerekano yo kuwa 29 mu Kakaro yabegamiye ubutegetsi n'ayandi yo kuwa gatandatu Nyakanga batavugaru mge na leta aba batavuga na leta ya Fohe Nyasimbe bagasaba ko integuro nshasha y'ibwirizwa shingiro itokwemezwa ahubwo hakagarukanwa ibwirizwa shingiro ryo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icyenda na kabiri iyo nteguro nshasha ikaba imaze guca mu nama nshingamateka y'ico gihugu ariko ikaba itemeje yuko ibandanya vyandikwa na RFI kuko ngo ibitigiri vyabaye bike kuri ibyo abatavuga rumwe na leta ivyo navyo ngo vyofasha kumvikana ivyo hindurwa mu ibwirizwa shingiro gutyo hagategurwa amatora meza yo mu bihumbi bibiri na cumi nk'uko ehf ivyandika mu gihugu ca bangladesh naho habananya kuvugwa impunzi z'ababirimaniya bo mu bwoko bw'abahongiyasi bagwiriyemwo abayisilamu babandanya guhungira muri ico gihugu abo nabo bakaba bahunga ibikorwa vya gisirikare biva mvika na hagati y'ubwo bwoko hinduiste. ehf ikandika ko bamaze kurenga ngibi humba majarani na mirongo itanu aho naho begeranirijwe ngo haragoye kwinjira kandi hakarangwa amazirantoki ngo nta n'imfungurwa zihari ikitavuze chona ama amazi ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe ngo nubwo ririko riragerageza gufasha izo mpunzi naryo ngo rigatinya ko ashobora kwaduka ibiza vy'indwara bifatiye ku isuku rike kuri izo mpunzi z'abanyabirimaniya bo mu bwoko bw'abahungiyasi